Ostegun untan, mugimendu handia iragarria da, erretreten, erreforma proiektuaren kontrako mugimendu soziala, hainbat eh, sindikatuk, hainbat eragilek deitua dute, greba egiterat eta gurekin ba, sindikatu bateko kidea, CGT, tremidetako CGTko, peio dufo gurekin, egunan peio. Bai, egunan batit banaketa sistema batetik eh, pundu bidezko sistema baterat eh, pasatu nahi luke gobernuak eh, ba, lan egitean eh, punduak pilatzen direla eta gero jenarra bera onkiko dela erretreta eta beraz eztera dela gaur egun bezala lanean ari direnak eh, pagatzen ari erretretan direnentzat sistema hori astapen batean ez dakit eh, erakargarria izaiten alda? Bat ere, Danik, uh, eh, zertarako sistema horren kontra garen, eta bon, uh, erran behar da ere, ez dela sindikatu guzien uh, ikuspuntua. Uh, adibidez, ZFDTek dio uh, pundu sistema hori ona dela. Mm. Bon, hori kondutan hartuz, beste sindikatu guziak kontra dira. Hori argi da eta hortarako izanen da mobilizazioan di hori. Zendako kontra uh, Beraz, uh, punduetako sistema hori Eh, horrek zer dio, dio gaur egun gordetzen dugula diru bat, erretretan izanen garelarik, eh, diru hori berreskuratzeko. Azkenean hori da, punduan eh, mhm. sistema hori. Aldiz, gertatzen dena da, diru hori gordetua delarik, banku etxeek edo fond de pension direnak, hori Ameriketatik entzuna dugudia zer den, horiek diru horrekin espekulazioa egiten dute eta dirua irabazten dute gure gainean, zenta diru hori ez dugu guk eh, berreskuratzen, baina hoiak egiten dute dirua gure erretreta lekin. Ordoan, uh, diadanik, uh, ez da antzibernundik heldu den Emmanuel Macron, Emmanuel Macron Rothschild bankutik heldu da, eta bankuak eman dute uh, dentoki hortan, eta holako erreforma batzuen uh, eramaiteko. Argi da, uh, banku etxentzat edo asurantza etxentzat, bizik interesgarria dela, uh, diru hori eskuetan izaitea, bederen uh, diru gehiago ateratzeko. Eta, eta hortarako, diadanik, ez gira ados. Zenta dirua gurea da, eta dirua ez dute bankoetxek nahiko mm -hmm. dirua eh, egiten dute eh, gaur egun, eta ebasten dute ere batzutan, orduan eh, ez gira ados oiek gure uh, erretretaren eh, diruarekin uh, be, diru gehiago egiteko. Mm. Ez da normala. Mm. Eta nahiago dugu zuzenean gure dirua uh, segidan uh, erretretan diren diendeeri bideratzea. Hala ere, gaurko sisteman, bada arazo bat, da, defizita handia dela, boz zenbaki ba- desberdinak aipatzen dira, hor azkenik atera dena, da, sortzi eta mazazpi miliak euro arteko Eh, defizit bat izanen dela mila eta ogoita bosterako, ez dakit, hori bai. Eh, segitzen alda, hola? Eh, hori aski uh, da, aipatzen duten 2000 eta ogeita bost, zenta gaur egun ilu miliak dira, urtero. Bada gauza biziki simplea denek ulertuko dutena, egin, daitekena gaur egun, eta da uh, parekotasuna emazteekin. Emazteek uh, gizonak baino gutiago irabazten dute, lan berdina egiten dutelarik ere. Eta hori ez da bat ere normala, uh, lan berdina bete, betetzen bat dute, norma da uh, diru, uh, diru berdina kobratzea. Eta pasatzen bagenu uh, emazteen uh, diru hilabete saria uh, gizone, gizonena bezala, e, 6 miliar, euro eh, kotizazio gehiago bilduko genituzke. Hmm. Hora, hmm. eta gaur egun dila ilu miliar eskaz. Hmm. Hori da lehen puntua. Bigarrena, eh, ba, ez dute aipatzen badila eh, olako eredua initz, bigarren puntua da, gordetuak izan direla urtez eta urtez jakinez baby boom belaunaldi erretretara joan entzela, eh, gordetu dira, dilu, uh, eh, gordetu dela, dilu sama handi bat, eta gaur egun, ditugun eskuetan, dira, antxu, eun, eta berroa eta amar, miliar euro erretreten uh, betetzeko. Mhm. Hortarako gordetua izan da, Lionel Jospenek eman zuen hori dena plantan, eta, eta diru hori hor da, hortarako. Eh, bada beste, beste gai bat, beste punt bat, eh, sistema unibertsal bat eh, aipatzen delarik, egan nahi du, ba, erretreta erregimen bereziak, adibidez, ba, zu trenbidetako ba, langile zira, tre, ba. langileena, eh, ainitz, ainitzetan aipatzen dena, baina badira beste, beste ainitz ere. denen berdintzea, ez zote da justizia bat, nun Erganen nuke, diadanik eh, hainitza uh, ipatzen dira gure bezalako eh, erretreta moduak, nuke, baina jendeak ez daki gehiago zer, eh, zer gana iduen, zenta aldatua izan da azken urteetan, hainitz eh, nile adibide hartuko dut, nik eh, berrogei urte ditut, eta joan beharko nahiz erretretara, pribatuan bezala, uh, eta bi urtetan, eta ilurrogei eta bi urtetan ez ditut nire kotizazio osoak izanen, zenta nahiz eta hogei urtetan hasi SNCFN, uh, beharko nuke erretreta osoa lortzeko, uh, eta ilu kakots bost uh, urtetan. Zenda hori aipatzen da, ezen zefen lehenago joiten altziztela? Me, me, me, ala zen lehen, baina ez, mhm. da, ez da bat ere ala gaur egun. Uh, gaur egun nahi bau zue uh, berrogeita ama bost urtetan joaten alginen, eta pitianaka pitianaka gibelatzen ari dira hori, eta nire belaun aldikoek, uh, irurogeita bi urtetan abiatuko gira uh, ez lehenu eta hori eh, jendeak ez daki, eta ongi da justuki aipatzea, zenta aipatzen dira, ba ez dakitza dinetan joaten diren, ba, hori bukatua da. Ja, nik mhm. eh, reforma hori eginada. Mhm. egina da. Eh, bigarren gauza, guk kotizatzen duterarik besteak uh, eun euro, guk eun eta berrogei eta euro kotizatzen dugu, eta hori lehenago joaten ginerako eta jadanik aipatu genuen gure enpresako buruekin, ganez, diru hori ebatxia da, zenta lehenago abiatzeko zen, eta ez gira lehenago abiatzen. Orduan, diru hori, eh, be, itzuli e, behar gaitu Eta horiek errantzuten, ba, hori ez da posible ez dakitzen, baina hori jakin behar da, e, diru hori ez dugula eskuratzen, erretretara joaten, erretreta finantzatzeko e, joaten dela, eta ez dugula ikusten, eta euneko berroita marra gehiago kotizatzen dugula hilabetero. Eta mm -hmm. jendeak ez daki. Hora, hori da lehen gauzan. Gero, zertarako eginak ziren erretreta modu berezi horiek. Ez dut diputatuen aipatuko, zenta ez dut hain zuzena txemaiten, aldiz e, eta berritzelen nire aipatuko dut ez dut sobera maite, baina jendeak urertzeko, ni hogei urte zentzefen lan egiten dutela, hemen sortzi urtez, antroa 3-8 lan egin dut, han 3-8 da... Bon, Eske argi da e, jende artearen zat, mhm. buru, gaua, eguna, goiza, zer nahi eta eta badakigu ikerketen eh, bidez ere uh, gu bezalako langileak Uh, eh, guti gora bera, ama iru urte gutiago biziko gira, kuadro bat baino. Orduan horrek eran nahi du ere, normaltasuna dela, olako langileak, eta ez dut aipatzen gure abakarrik, eh, baina eh, eraikuntzan ari diren langile, eh, eh, enpresan eh, muntaketan ari diren eh, langile, eta guzi horiek lehenago joan behar dira erretretara. Ez da posible erretretara joan, eta kasik kolpez eh, eritu edo hmm. geizki izan, eta erretreta ez baliatu. Hmm. Eta hori ari da gertatzen gaur egun. Osteguneko greba mugimendua, aipatzen da haundia izaiten alitzatekela, nola ikusten duzu, Macronen eh, legealdiko mugimendu sozial haundiena izaiteko bidean? Ba, argiki, ba, justu uh, aipatu duguno uh, hastian uh, zer den gure, gure ertreta gauza, baina uh, erreforma horrek, langile guziak altetuko ditu. Eta badira gu baino geizkiago zilenak lehen, oinon txartuko dira hien eh, erretreta baldintzak. Pribatuenak, eh, denak. Denak, mhm. denentzat da, eh, txartuko da, denentzat. Irogo lau urtetan joan beharko gira, eta, eta erretreta gutiagorekin, zenta denentzat izanen da, lan uh, diru xarien orokorrak Artuko dira, astapenetik, eh, lan munduan sartu astapenetik, eta bukaera arte. Gaur egun, ogeita bost urteak hartzen ziren. Urte oberenak, bai oberenak eta bihar, bihar osoki hartuko da eta biziki, biziki txarra da. Hora, gero, mugimendua, bai, argi eta garbi, bizi, eh, handiena eh, dudarik gabe, zenta pribatu, publiko, denakor dira, ato ere etoriko dira, bada, serre horiak bat, uh, ikusi dena, suhiltzaileak, Eta kasileak gure enpresan ere eh, ez da sekulan olako baldin zik izan orain arte eta bada asege orokor bat eh, senditzen dena lan munduan eta eta hor gauzatzen da mm. erretreta erreforma horren kontraz eta denak badugu helburu berdina erretreta erreforma hori gobernuak bertan behera ustea eta garantzitsua da zenta gure ondoko belaun aldientzat Eh, nahi badugu erretreta norbal bat, uh, mm bizitzen aldean er, uh, horrekin erretreta bat eskuratzea gaur egun borrokatu behar da. Guretzat eta gure, gure seme alabentzat ere bai. Peio Dufo, eraz trenbidetako zezeteko, kidea mileskak gure galderer erantzunik eta bestaldi bat arte. Ba, esker zuri.